aquí con diferentes amigos, amigos que nos vienen a visitar. Se me pasó, me, tuve la misma sensación que ayer. Cada día le damos la oportunidad a diferentes personalidades, diferentes amigos de la comuna Puente Alto de dar a conocer su trabajo, de mostrar eh, sus proyectos musicales. Y el día de hoy vamos a conversar con Lucas. Lucas, por favor, acércate al, al micrófono. No me mira al, al micrófono nomás. Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a la radio. Con más fuerza, amigo, con ganas. Buenos días. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Lucas. ¿Qué edad tiene Lucas? Bueno, yo tengo 16 años. Lucas, ¿cuál es tu proyecto musical? Bueno, eh, yo, e, a mí siempre me ha gustado la música, primero que nada. ¿Ya? Eh, bueno, mi proyecto es expandirme, conocerme, que me conozcan, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo no hago cualquier... Yo no me concentro en un solo tipo de música, sino que a mí me gusta variar en la música. No solamente hacer rap o raquetón, que sino hacer romántica, bachata y cualquier tipo de música así. Y lo que vamos a escuchar tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, eh, lo que vamos a escuchar en este momento es mi EP, que lo lancé con un estilo de rap. ¿Y tus temas musicales de qué hablan? ¿De amor? Eh, eh, bueno, ¿Social? cuáles son las temáticas? Bueno, eh, mis temáticas de este son social, son de amor, son románticas. ¿Ya? Solo que cada uno tiene un tema diferente. ¿Por qué hacer música? ¿Qué, pasa contigo con, esta música? Bueno, eh, primero que nada es para expresarme. Eh, aprovecho todo lo que me va ocurriendo en el momento y lo expreso mediante la música, que encuentro que, bueno, para mí la música es mi todo. Ok. Tema número uno, ¿cómo se llama? una oportunidad. Vamos a la música. el lugar porque de su hija vengo a hablar. hablar. Espero que no se moleste, un buen chico va a ver. Quiero que me pueda entender. Entender. Y yo con su hija quiero estar, solo deme una oportunidad. No lo voy a dejar defraudar y por favor, créame, no le miento, es que en este momento le pido con su hija ser el la cosa clara. Yo a su hija nunca la he mirado para el sexo, sino que amo romance y más de eso. Le recalco que no soy yo un chico delincuente, sino que yo soy una persona inteligente. No piense que soy un vagabundo, sino que seré el que le baje a su hija el mundo. Y yo con su hija quiero estar, solo de Si usted hacía lo mismo, ¿a quién engaño? Quiero a su hija, se lo juro. Veo en ella en un futuro donde yo la cuido, lo aseguro. No me vaya a decir que no. Si sabe que es cierto que no cree en el amor. Si le estoy siendo honesto, yo se la voy a cuidar. Créame, se lo imploro, nada le va a pasar. Si no se para, mí se hombre, yo la voy a amar. Le doy mi palabra de hombre y yo con su hija quiero estar. Solo deme una oportunidad. Estamos escuchando la música de Lucas. Lucas, qué lindo tu trabajo. ¿Está dedicado a alguien, alguna persona en particular? Cuéntanos. Bueno, eh, eh, está dedicado a una persona que, bueno, me gusta, obvio. Solo que esto, esta canción, la, que escuchamos recientemente, eh, va dedicada a un amigo que tuvo un problema con los padres de su bolola. Exacto, eh, como para pedirle una oportunidad a los padres. Una oportunidad a los padres. Oye, ¿qué viene ahora? ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Sirvan otra copa. Este es un estilo bolero también. Vamos a la música, Sirvan otra copa. y me la paso recordando su preciosa cara, imaginando la única manera de sacarla es tomando, tomando. Y sirvame otra copa, que no aguanto las ganas de tenerla y sirvame otra copa, ay mozo otra copa y sirvame otra copa que no aguanto la gana de tenerla y sirvame otra copa. ahí mozo, otra copa. Quiero emborracharme con cerveza o vino para poder sacar a esta mujer del camino. Quiero seguir en los pasos de mi destino, pero aunque lo intento, yo no la olvido. He llorado, he intentado, he fracasado. Sigo siendo yo el idiota ilusionado. No se está dando cuenta de que yo me hundo. No habrá hombre como yo que le baje el mundo. Pasa el tiempo de ella me acuerdo, esos momentos muy bien los recuerdo, con una cerveza sacar mi alma del cuerpo. Dicen que del pasado se olvida, que alguien me ayude, si alguien me guía, que los recuerdos los tengo hasta hoy en día. Hasta hoy en día. Y sirvamos otra copa. Que no aguanto las ganas de tenerla y sirvamos otra copa. Ay, mozo, otra copa. Y sirvamos otra copa. Que no aguanto las ganas de tenerla y sirvamos otra copa. Ay, mozo, otra copa no puedo hacer el intento si caigo de nuevo. No quiero volver a apostar en su juego, en su maldito juego. Y me la paso recordando su preciosa cara, imaginando. La única manera de sacarla es tomando, tomando. Y si vamos otra copa. Que no aguanto la ganas de tenerla y sirvamos otra copa. Ay, mozo, otra copa. Y sirvamos otra copa. Que no aguanto la ganas de tenerla y sirvamos otra copa. Ay, mozo, otra copa. Lucas, otra copa. Y sirvamos otra copa. hemos tenido el gusto de, compartir con Lucas. Lucas, ¿qué te pareció estar acá en la radio? ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Estás motivado? Sí, súper motivado y bueno, súper contento. Para mí esto, para mí es un paso súper grande. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué significado para ti haber grabado, conocido acá a nuestro amigo, colega Cristian Monsalve del estudio Sinusoide? Bueno, primero que nada, eh, uno de los mejores consejeros de música que he tenido. Me ha, me ha instruido demasiado, he sabido muchas bueno, uno, como él mismo dice, uno nunca deja de aprender. Y bueno, yo con él he aprendido bastante. ¿Con qué nos vamos a despedir, Lucas? Bueno, esta canción es eh, romántica, base de rap, eh, se llama Necesito de ti y bueno, en esta canción me expreso demasiado. Es romántica y espero que les guste. Muchas gracias por venir, Lucas. Éxito, que te vaya bien. Muchas gracias. Carlos Bautista. Los días tristes pasan día a día. No sé cómo hacerle, mi corazón no palpita ya. Ya no responde a lo que le dicen. Ya no responde a las cicatrices. Ya no puedo yo seguir, corazón. Ya no puedo yo seguir, mi amor. No sé qué hacer si no estás mi corazón. Necesito un poco de tu amor. Y si supieras que no puedo decir que te quiero. Y si supieras que es por ti que yo me muero. Si supieras que te adoro, aquí mismo te imploro. atrevo a decírtelo. Y aquí estoy hablando hacerle, mi corazón no palpita ya, ya no responde a lo que le dicen, ya no responde a las cicatrices, ya no puedo yo seguir corazón, ya no puedo yo seguir mi amor, no sé qué hacer si no estás mi corazón. Necesito un poco de tu amor. Mi corazón habla, pero el miedo quiere que se calle. Y yo he tratado, pero quiero gritarlo a los siete mares. Créeme que lo he intentado, créeme que he luchado, pero en el intento he fallado. nadie me lo soluciona. Los días tristes pasan día a día y sigo pensando. un poco de tu amor, Carlos Bautista. Ahí estaba Lucas, un artista de Puente Alto. ¿Qué le pareció? ¿Le gustó? Nuestra radio Puente Alto, como siempre, dándole la oportunidad.